Esalamu alaikum, žena na pijaci radi pa izostavljeni namaze klanja kada jaciju klanja. Znači ona dođe e, sa, sa, sa pijaci, klanja prvo jaciju i onda naklanja prijedodne namaze. Da li je tu tertib bitan, odnosno da pojasnite ovo? Allah subhanahu ta'ala otvori srce da u poslovi ne budu prepraka u pokornosti, da nađe iznađe načina u da vrijeme namaza, odvoji vakat u kome se obaviti namaz i da je trgovina na odvoji od onoga što je, da stvori uslove na radnom mjestu gdje je može klanjati namaz da neko priparzi na robu i ono što je kod nje, nekoga koji je od hajra i na takav način u vrijeme namasko inna salata kanat alal mu'minin na kitabem maukuta da je namaz u određeno vrijeme znači nemamo mogućnost osim da smo putnici da spajamo namaz hoćemo li praktično odgovoriti da na pijac tamo gdje se nalazi komad kartona da se uzme da se odredi da kibla i prema kibli. kod stola klanja nabraćajući pažnju na drugog